сказав Василь Васильович. Вона знала, що її лихоманить ні від холоду. Зараз вона готова була вбити себе. Навіть пошкодувала, що обізвалася, що не пішла під воду мовчки. Від тієї думки злякалася ще дужче, Василь закатував би себе, здавалася собі ницею, підлою, а може, трохи божевільною коли вони сиділи на березі і по річці йшов пароплав, вона саме чомусь згадала клавину розповідь про те, як та купалася з чоловіком на ставку. У них уже почалися нелади. Вони то сварилися, то мирилися. Чоловік запропонував їй поплисти на той бік. А коли вони отпливли далеченько від берега, він став топити клаву, мов би жартома. Спочатку він, можливо, справді жартував. А тоді вона зрозуміла по його очах, що він штовхає її під воду насправжки, злякалася, почала відбиватися. Їй вдалося вирватися і втекти на берег. Чоловік вийшов слідом за нею і вдавав, що жартував. І тепер Ірині здавалося, що та згадка і підштовхнула її на цю ризиковану плавбу чим вона не знала, але пам'ятала, що останнє, про що думала, так це про клавину розповідь. Вона попливла й тоді на прип'яті з якогось внутрішнього виклику. Але там усе було інакше, та й прип'ять не Дніпро. А може, й був якийсь зв'язок. Звичайно, так. Вона не бавилася. Либонь, життя для неї мало значно меншу ціну, ніж раніше. А може, кидала виклик самій собі, хто зна. Знала одне вже ніщо не може врятувати, ніщо. Дрож бив її дужче і дужче. Вона заплакала. Ну, чого ти? поклав він їй руку на плече. Все ж обійшлося. Ось трошки полежимо, а там ітиме моторка. Вона закусила губу, уткнулася обличчям у пісок, їй хотілося заритися в нього з головою, розчинитися в ньому, стати такою ж піщинкою, бо хоч вона про те й не думала, але почувала, що для неї все тільки починається, що її чекає ще більше страхіття. Розділ 13 Мабуть, їй би стало легше, коли б могла комусь відкритись, висповідатись до кінця, виплакатись, розказати все. Але не було в неї такої людини, не було подруги. Тепер вона усвідомлювала це з особливою гіркотою, з жалем і навіть нарікала на саму себе. шкільні подружки розлетілися, як зграйка синиць. В інституті вона теж не прилинула ні до кого душею. Власне, на першому і на другому курсі в неї було багато подруг. Разом ходили в кіно, гуртом сідали на факультетських і інститутських зборах, але вже десь з третього курсу в них щось почало рішуче мінятися, немов би були такі самі а думками кожна текла в своє невідоме, а декотрі зовсім впадали у практичне. Одні відкрито, інші потайки зустрічалися з хлопцями, але здебільшого вже й зустрічалися не так, як у школі або на першому курсі, а міряли хлопців іншими мірками. Планували своє життя і знали, що дружба це тимчасове, минуще а те назавжди. Їхній курс дружив з курсантами річкового офіцерського училища. Влаштовували спільні вечори, зустрічі, вікторини. Всі ті хлопці були хороші, не вельми освічені, приходили в чорних кльошах з палашами, але із ними дружба набула іншого сенсу.